keldi. Ahli islom meyti keldi, ummat bahori bo'lganda, xoshal bo'ldi musulmonlar ushbu barkatni ko'rganda. Hidoyat ig'o xo'shlab qiyolmagan obidlar uchun mana bayram bo'ldi bugun qizg'on jang ma'rikida. Ey ummat deytin keldi, tantani qil jahon tuysin kofirlar shavkti sung'ay irodamizni bilganda, qini yoshliq urg'ib turgan neytim bu deb jarsol kuchlik Tamam tağut titirep kessun ali himmetni sezgende Bugün İslam dur ehli İslam şatlangusi kafir facir perişan şu dem izzet itin biz mingende atçap durup çevendazlar din yetti şamga. Lebbey dedik kolda kural cihat nidası kelgende Bugün kafirg'i tes boldi, şırlar turup közün içip, perdazdiri tushdi yüzdin ümmet qoral kötürgende Neyranglerin ahmas emdi tağut bilin deptin. Bu hittin bir nesi ve yok işi kingde yelingenge. Tağutlar kan kusup ölsün, İslam ehli bayram kılsa. Bu het ete tügeydu dep kelmigey heş hiyalige. Cula kılsın kara bayrak bu hitimnin nişanisi. Sancıgayımız kelimini her bir İslam diyarige. الأفقى يسود يطلق الأنس تهان وتباريكا تعود عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا يا صديقا قد تروى